սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա հունիսի 22-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման հարթիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, ինչպես ամեն հանդիպմանը այսօր էլ մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, շարունակեք ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրել մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Ամբողջ տարի երեխաներն անհամբերությամբ սպասում են ամռանը, որ կարողանան Բաքում խաղալ։ Սակայն Բաքն իսկապես ապահով վայր է երեխայի համար։ Եթե նույնիսկ Բաքում ստեղծված են փողրիկների համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, չի կարելի երեխային թողնել առանց հսկողության։ Վտանգը կարող է թաքնվել կանգնած մեքենայում դիտավորի բաց կափարիչի տակ կամ շենքի նկուղում։ Երեխային բակ թողնելիս անպայման անհրաժեշտ է բացատրել, թե որքան է խաղալու համար վտանգավոր եւ անվտանգ վայրերը։ Օրինակ, պահմտոցի խաղալիս յուրաքանչյուրն աշխատում է լավ թաքնվել, որ เป զի իրեն չգտնեն, հաճախ ընտրելով ամենաանսպասելի վայրեր։ Որպես թաքստոց կարող է ծառայել օրինակ կանգնած մեքենան, որի վարորդը կարող է հանկարծակի տեղից շարժվել, չիմանալով, որ հետևում երեխա կա, շենքի նկուղը, որտեղ որտեղ կարող են անտուն թափառականներ կամ թմրամոլներ լինել։ Բացի այդ, պատահաբար կարող են նկուղի դուռը փակել, չիմանալով, որ ներսում երեխա կա։ Այդ ժամանակ նա պետք է ոչ թե լաց լինի, այլ դուռը թակի այնքան ժամանակ, մինչև նրան լսեն եւ գան օգնության։ Խաղալիս երեխան հաճախ է մոռանում անվտանգության կանոնների մասին, քանի որ այդ պահին նրա համար խաղն ավելի կարևոր է, սակայն ծնողներն այդ մասին երբեք չպետք է մոռանան։ Եթե Բաքում խաղալու ժամանակ երեխային որևէ անծանոթ կողմնակի մարդ է մոտենում, ապա ծնողներից մեկն ընտանիքն անպայման պետք է մոտենա եւ հետաքրքրվի, թե ինչ է նա ուզում երեխայից։ Եթե ծնողները մոտակայքում չեն, իսկ անծանոթը համառորեն երեխային առաջարկում են նստել իր մեքենան կամ միասին ինչ-որ տեղ գնալ, փոքրիկը պետք է մերժի եւ խաղահարապարակից հեռանալով դիմի առաջին պատահած ծանոթին կամ երեխայի որևէ մեծահասակի օգնությանը։ Եթե անծանոթը ներկայանում է որպես ծնողներից մեկի գործընկեր, ապա երեխան պետք է կանչի հայրիկին կամ մայրիկին, որ เป զի նրանք խոսեն իրենց գործընկերոջ հետ։ Եթե մինչ ձեր գալն անծանոթն անհետանա, ապա խնդրեք երեխային մանրամասը նկարագրել նրան, ինչ էր հակել, ինչ ասաց, ինչ արտասավոր բան կար նրա արտակինում եւ այլն։ Միայն թե պետք չէ 5 տարեկան երեխային հարցնել, թե ինչ տարիքի էր այդ քերին, քանի որ փոքրիկի համար նորածիլ բեղիկներով դեռահասնել կարող է մեծահասակ համարվել։ Եթե երեխան ասում է, որ նրա մարմինն ինչ որ նկար կար, ապա աշխատեք ստանալ դրա հնարավորինս մանրամասն նկարագրությունը։ Անծանոթի մասին կարող եք հարցնել նաև Բաքում խաղացող մյուս երեխաներից, որ เป զի կազմեք նրա ճիշտ դիմանկարը։ Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում աննկատ հետևեք Բաքում խաղացող երեխան եւ կողմնակի մարդու նկատերից անմիջապես մոտեցեք երեխան շքայի։ Վերը նշվածը վերաբերում է նաև հարևաններին, քանի որ երբեմն փոքրիկների վստահությունից օգտվում են նաև ծանոթները։ Երեխայի համար լավ պահապան կարող է լինել ձեր շունը, միայն թե չմոռանաք հագցնել նրան դնչկալը, որ เป զի շունը նույնիսկ պատահաբար չվնասի փոքրիկին։ Դժվար թե ոչ բարի մտադրություններով մարդը համարձակվի մոտենալ այն երեխային, որի կողքին շուն կա։ Սակայն պետք չէ մոռանալ, որ խոշորամարմին շունը հաճախ դժվարությամբ է պահում նույնիսկ մեծահասակը, իսկ երեխաների շները կարող են եւ չհնազանդվել։ Այդ պատճառով Շան հետ զբոսնելիս փոքրիկը չպետք է նրա հետևից գնա անծանոթ կամ վտանգավոր վայրեր, իսկ եթե շունը վազի փողոցի երթևեկելի հատված, անհրաժեշտ է բաց թողնել նրա վզափոկը։ Սովորեցրեք Շանը փնտրել երեխային, տալով նրան հոտոտել փոքրիկի իրերից։ Հաճախ երեխայի հետ կրկնեք անվտանգության կանոնները։ Եթե նախկինում եղել է դեպք, երբ նա ընդունել անց հազանոթների գայթակղիչ առաջարկությունները, ապա փորձեք բարձել, թե ինչու է փոքրիկը համաձայնել գտնելով պատճառը աշխատեք վերացնել այն, որպեսզի հետագայում նման դեպքեր չկրկնվեն։ Կարելի է նաև ձեր իմացած օրինակներով կամ ֆիլմերի օգնությամբ երեխային բացատրել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ արարքը։ Երբ փոքրիկը բակից տուն է գալիս, խոսեք նրա հետ, փորձեք իմանալ, թե ինչով է նա զբաղվել այդ օրը, ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են եղել, ում է նա հանդիպել եւ այլն։ Որևէ կասկածելի տեղեկություն ստանալուց հետո աշխատեք ավելի ուշադիր լինել երեխայի նկատմամբ։ Երեխան պետք է գիտակցի, որ իր անվտանգությունն առաջ առաջին հերթին կախված է իրենից, իր վարքագծից եւ ընդունած որոշումներից, իսկ դա նրան պետք է սովորեցնեն ծնողները։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք օրվա հյուրին։ Օրվա մեր զրուցակիցն է հոկեբան Արմինե Սևումյանը։ Այսօր կխոսենք ամառային հանգստի անհրաժեշտության եւ շատ այլ հետաքրքիր հարցերի շուրջ։ Ողջույն Արմինե, շնորհակալություն զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ բոլոր աջալսողներին, շնորհակալություն հրավերի համար։ Արմինե, նախ խոսենք հանգստի անհրաժեշտության մասին։ Ընդհանրապես մարդը առանց հանգստի որքան կդիմանա։ Նախավարաշ նշեմ, որ ամառային հանգիստը անհրաժեշտ նախապայման է համարում թե ֆիզիկական, թե հոգեկան առողջության պահպանման եւ վերականգնման, ինչպես նաեւ աշխատանքային գործունեության արդյունավետության համար։ Նշենք նաեւ, որ հոգեբանական տեսանկյունից անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իրեն հատկացված հանգիստը օգտագործի, որովհետեւ հանգստի միջոցով մարդ ուժ է հավաքում եւ փորձում է այնուհետեւ աշխատանքային, թե ընդհանուր փոխհարաբերությունում, միջանտնական մտնոլորտում ստեղծի բարենպաստ մտնոլորտ։ Ինչպես նաև նշենք, որ հանգիստը նաև մեծ նշանակություն ունի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, եթե չի հանգստանում, ապա նրա մոտ իհայտ են գալիս մի շարք բարդություններ, ինչպես նաև հուզական այլ դրսևորումներ, նաև չհանգստանալը մեծ ազդեցություն է թողնում մարդու իմացական գործընթացների վրա, մարդու մոտ իհայտ են գալիս անհամբերության նշուններ, դյուրագրգռություն, նարթային վիճակ, անհանգստություն, իսկ եթե մարդ ընդհանրապես լինում է հոգ ակնած վիճակում արդեն նրա մոտ ի հայտ է գալիս ծրվածություն, մոռացկոտություն, նաև ամենակարևորը նշենք ստեղծագործականության նվազում, որը խիստ ազդեցություն է ունենում թե ընտանեկան, թե աշխատանքային գործունեության վրա։ Յուրաքանչյուր մարդ պիտի հանգստանա, եթե մարդ տարեկան կտրվածքով աշխատում է, ապա հարկավոր հա, է հանգիստը կարևոր նախապայման է, թեկուզ մեկ ամսը, եթե մարդ տարեկան կտրվածքով ֆիզիկական է նրա ընդհանուր աշխատանքի բնույթը, ապա անհրաժեշտ է որ որպեսզի նա արդեն հոգեկան առողջության զբաղվի եւ հակառակ, այսինքն պետք է այդ ռեժիմները համաձայնեցնել, փոխհամաձայնեցնել։ Ամառը դիտում ենք որպես բարենպաստ շրջան երեխաների համար։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Ամառն առավել բարենպաստ շրջան ենք համարում երեխաների առողջության ամրապնդման համար, քանի որ ամառը մեծ նշանակություն ունի երեխաների բազմակողմանի զարգացման համար, օթի, արևի, ջրի ընդհանուր լայն օգտագործումը, բանջարեղենների, մրգերի, ինչպես նաև արդեն հատապտուների, նաև դպրոցականների համար ուսումնական ծանրաբեռնատվության կրճատումը, Շատ կարևոր է երեխաների շարժողական ակտիվության մասին խոսել, քանի որ երեխան ամառը նպաստավոր եղանակային պայմաններում արդեն փորձում է դրսևորի իր ակտիվությունը եւ անհրաժեշտ է որպեսզի երեխաներին տանել ինչ-որ ֆիզիկական կամ ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների կամ լողի, որպեսզի նա կարողանա իր էներգիան ծախսի։ Երեխաների համար խաղը նաև աշխատանք է, ինչպես կազմակերպել խաղ աշխատանքը, որ առավել ուսուցողական եւ նպատակասլաց լինի, այսինքն ինչ որ բան ավելանա երեխայի ունեցած գիտելիքներին։ Նախավարաշ նշենք, որ նախադպրոցական տարիքասելով մենք ի նկատի ունենք կրսեր, միջին եւ ավագ նախադպրոցական տարիքը եւ երեխա ասելով ես արդեն այդ սանդղակից օգտագործում եմ 3-ից մինչեւ 8-9 տարեկանը եւ այստեղ երեխաների գործունեության հիմնական տեսակը համարվում է խաղը, աշխատանքը եւ ուսուցումը։ Երեխան խաղի միջոցով փորձում է աշխատել եւ աշխատանքի միջոցով նա ուսուցանում է ինչ որ բան։ Խաղ, ուսուցում, աշխատանքը իրար հետ փոխպայմանավորված են եւ կա մի շարք դիդակտիկ խաղեր, շարժողական խաղեր, որի միջոցով երեխաները կարողանում են իրենց ուսումնական ակտիվը կենսագործունեությունը ունենալ։ Դիդակտիկ խաղերի միջոցով երեխաների մոտ զարգանում է ինտելեկտը, տրամաբանական մտածողությունը, հիշողությունը, որը շատ կար կարևոր նախապայման է երեխաների բազմակողմանի զարգացման համար։ Շատ հաճախ մենք ծնողներս հանդիպում ենք կոնֆլիկտային իրավիճակների մանկական խաղահարապարակում, այսինքն փոքրիկը հանգիստ խաղում է եւ մեկ այլ երեխա մոտենում է նրան եւ վերցնում է խաղալիքը։ Ինչպես վարվել նման իրավիճակում։ Նշենք, որ մանկական խաղահրապարակներում հաճախ մենք հանդիպում ենք կոնֆլիկտային իրադրությունների կամ իրադարձությունների եւ մեզանից շատերը գիտեն, որ ներգրաված են եղել այդ իրադարձություններում, այդ իսկ պատճառով ես կարևորում եմ կոնֆլիկտային իրադրություններում այնպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել, որ เป զի երեխաների համար դա լինի ճիշտ եւ փորձելով ուղղորդել երեխաներին նրանց մոտ արժևորենք նրա եսը ինքնագնահատականը ոչ թե նրան արժե զրկենք եւ փորձենք ճնշենք մեր խորհուրդներով եւ ծնողների խնդիրն է երեխաներին օգնել բարդ իրավիճակներում այնպիսի լուծումներ գտնել, որ เป զի նրանք կարողանան ճիշտ ուղղություն տալ երեխաներին։ Ինչ պետք է անել, երբ երեխան մոնոպուլյացիա միջոցով փորձում է կառավարել ծնողներին, ինչպես խուսափել դրանից չվիրավորելով երեխային։ Ինչ է մոնոպուլյացիա նախավարար։ Մոնոպուլյացիան դա թաքնված միջոցներով, արարքներով միջավայրի վրա ազդեցություն գործելու հմտություն է։ Նշենք, որ երեխաները հանդիսանում են լավ մանիպուլյատորներ, որովհետև նրանք լաց դասի միջոցով կարողանում են իրենց ցանկությունների իրականացմանը հասնել, նույնիսկ մանիպուլյացիա միջոցով խղճահարության, հոգատարության, ուշադրության զգացում է նրանց մոտ առաջանում։ Նաև նշենք այն, որ եթե ինչ որ դեպք է լինում, երբ երեխան անընդհատ լացում է եւ մենք փորձում ենք չլսելու տալ, ասենք լացը, ասում ենք լավ, կատարում ենք, խրախուսում ենք նրա պահանջը, արդեն այստեղ մենք ինքներս զիջում ենք մեր դիրքերը եւ խրախուսում երեխայի պահանջը, որը բացտաբար է անդրադառնում երեխայի է հոգեկանի վրա եւ արդեն նրա ուղեղում լոկալիզացվելու է, որ կարող է նման դեպքերում նա հիստերիաների մեջ մտնել։ Եվ ինչ պետք է անել, երբ երեխաները մանիպուլյացիա միջոցով, ծնողների միջոցով իրենց ցանկություններն են կատարում։ Դու գիտես, որ նա լացելու է անընդհատ եւ փորձում ես քեզ ինքնակառավարել, որ դու մի քանի րոպե կամ նույնիսկ երժամ լսելու ես նրա լացը։ Եթե կա նույնիսկ ասենք այդ իրադրության մեջ հանդիսատես, ապա մենք նախավարաճ պետք է նշենք, որ հանդիսատես չլինի եւ երեխան Ջանախային տանես մեկ այլ սենյակ կամ մեկ այդտեղ, որ เป զի նա չիմանա եւ ասենք ուշադրության մասի մտածի, բա որ ես մամայի ասածը անեմ, արդեն իմ ինքնագնահատականը քիչնի դիմացինի առաջ։ Ինչ սեփական փորձից կարող եմ ասել, որ դա շատ լավ արդյունք է տալիս, իմ փոքրիկի հետ եմ ես նման կերպ վարվում։ Նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի երեխային հանգստացնելուց հետո գրկեք նրան, սիրեք, խրախուսեք, բայց արդեն հանգստանալուց հետո, քանի որ երեխաները, հատկապես տղա երեխաները ավելի շատ են զգում նրբության, քնքշանքի կարիքը, բոլորի մոտ սևեռված այն կարծիքը, որ աղջիկներն են ավելի չէ զգում նրբության կարիքը, սակայն դա այդպես չէ։ Աղջիկները իրենց էմոցիոնալ ակտիվությունը ցուցաբերում են, սակայն տղաները ոչ, նրանք ավելի են զգում դա եւ դա ցուցաբերելով արդեն երեխաները ուսանողների մոտ ի հայտ է գալիս լավը լինելու, սիրված լինելու, արժևորված լինելու զգացումը։ Գոյություն ունի նման վարկած, որ տարբեր եղանակների երեխաների վարկը տարբեր է լինում։ Այո, նշեմ, որ դա իրոք վարկած է, քանի որ այդպիսի բան փաստացի ոչ միտեղ չկա, ուղղակի որոշ հոգեբաներ կամ անկավարժներ կամ սոցիոլոգներ երևի արժևորել են այդ կարծիքը։ Ես գտնում եմ, որ դա հնարավոր է նրանք դիտարկել են այն տեսանկյունից, քան որ եղանակները գարուն համար աշուն ձմեր ընդհանուր թե եղանակային պայմանները, թե ընդհանուր մեր վերաբերմունքը տվյալ օրվա, ասենք միջավայրին, ցեղ, անձրև, բոլորը ազդում է մեր հուզական էմոցիոնալ ֆոնին եւ երևի որ ասենք ամբրանը երեխաներ ավելի շատ դրսում են լինում մայրիկները ավելի են ազատ լինում շատ չեն զայրանում երեխաների վրա այդպես չի կարելի այնպես չի կարելի այսինքն երեխան գտնում է իր ակտիվության դաշտում եւ նա փորձում է լիովին աշխատել իր համար տեսնական հա, բնությանը մոտ իսկ արդեն գառնանը ձմռանը ձուն եւ անձրևներ երեխաների շարժողական ակտիվությունը չկա ասենք ձմռան պայմաններում երևի դա է նպաստում որ ասում են երեխաների վրա ազդում են տարվա եղանակն է, որտեղ չկա շարժողական ակտիվություն, երեխաները արդեն չեն կարողանում իրենց էներգիան սպառել եւ այդ իսկ պատճառով առաջանում են նույնիսկ ծնող, տատիկ, պապի կոնֆլիկտային այդ հարաբերությունները երեխաների հետ եւ այդ ամենը վերագրում են երեխաներին, որ նա չարաճճիություն է անում, բայց այդպես չէ, նա ուղղակի իր էներգիան է սպառում, բայց մենք քանի որ ձմեռ է, էներգիան չենք ծախսում եւ դա վերագրում հա վերագրում են երեխաներին Արմինե, ձեր տեսակետը ինչ խմբակ ընտրել երեխաների համար։ Ասեմ, որ անհրաժեշտ է որպեսզի երեխաներին տանել խմբակներ 3 տարեկանից սկսած, եւ մենք խմբակները բաժանում ենք 3 մասի՝ ֆիզիկական զարգացման այդ խմբակները, էսթետիկական զարգացման եւ հոգեբանական կամ շարժողական ակտիվության զարգացման խմբակներ։ Շատ կարեւորում ենք նկարչության խմբակը, քանի որ այն նպաստում է երեխաների հիշողությանը, մտածողությանը, ստեղծագործականությանը, ինչպես նաեւ երեխան փորձում է արդեն իրեն կառավարել եւ եթե սկսել է նկարը, ապա անհրաժեշտ է վերջացնել։ Նաև նկարչության միջոցով զարգանում են երեխաների ճաշակը, գեղարվեստական ունակությունները։ Հաջորդ խմբակը, որ այստեղ տարածված է, դա CEP-ն է, ապլիկացիան։ Սկսած 3 տարեկանից նկարչության CEP-ի երաժշտության խմբակներն են տանում հիմնականում, ասենք CEP-ի միջոցով զարգանում են երեխաների ձերքի մոտորիկան շարժումները։ Եթե երեխաների ձերքի մոտորիկան շարժումները զարգանում են, ապա մենք կարևորում ենք նաև ուղղողի աշխատունակությունը, որովհետև անընդհատ ձերքի շարժումներով նաև աշխատում է ուղեղը։ Հաջորդը դա երաժշտության խմբակն է, որտեղ երեխաների մոտ սեր են առաջացում երկեցողության նկատմամբ։ Երաժշտության խմբակը նույնիսկ երեխաների համար նպաստավոր է այն հանգամանքով, որ երեխայի մոտ արդեն ձայներանգների, ինչպես նաև խոսքն է զարգանում, երաժշտության, քանի որ կա խոսքի մի շախանգարումներ, դա արդեն լոգոպեդիայի ուղությունն է, որ երեխան չի կարողանում խոսել, առաջանում է կակազություն, նա չի կարողանում խոսել, բայց կարող է լավ երգի, որովհետև այստեղ կան լեզվային հիմքի հետ խնդիրներ, տարաձայնություններ, որ երկի միջոցով կարողանում են հա, ասել այն ամենը, ինչը կուտակված է իր ներսում։ Թատերական խմբակներում երեխաները ավելի լայն են բացում, նրանք վերագրում են իրենց մի շարք կերպարներ, սովորում են արտահայտել իրենց մտքերը, զգացմունքները եւ արդեն երեխան կարևորում է այստեղ այն հանգամանքը, որ բեմում է եւ նա արդեն իրեն արժևորված է զգում, ես բեմում եմ, արդեն նրա մոտ լրիվ հասունանում է ես ինքնագնահատակ կանը եւ նա արդեն ինքնադրսեւորվում է հասարակության մեջ միջավայրում, քանի որ այդ տարիքում կարեւորություն է տալիս երեխայի եսի մասին։ Իհարկե։ Օտար լեզվի խմբակները անհրաժեշտ է երեխաներին տանել սկսած 4 տարեկանից, իսկ շախմատի եւ շաշկեի խմբակը 5 տարեկանից, որտեղ օտար լեզվի խմբակներում երեխաները սովորում են օտարալեզու երկեր բանաստեղծություններ եւ ծանոթանում են լեզվի հիմքին ու արտասանության կանոններին, ձայներին, իսկ շախմատ եւ շաշկին ծանոթանում են ընդհանուր քայլերին, թե ինչպես կարելի է ճիշտ խաղալ եւ ձեր քնվերում մի շարք շախմատային խնդիրների լուծման եղանակներ, նաեւ ասենք, որ շախմատի եւ շաշկի միջոցով երեխաների մոտ զարգանում է դրամաբանական հիշողությունը, ինտելեկտը, Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար, հաճելի էր եւ ուզում եմ նշել եւ խորհուրդ տալ ծնողներին, երեխաներին ոչ մի արգելող բարեր մի ասացեք, քանի որ նրանք չեն սիրում արգելքներ եւ չի կարելիները անհրաժեշտ է ասել այն ժամանակ հա, կքչացնել եւ ասենք ճիշտ իրադրության ժամանակ ասել չկարելի եւ ընդհանրացնելով ելույթս ուզում եմ ասել, որ եթե ձեր երեխաներին նեղացնում են, դուք մի ստիպեք, որ նա իրեն ված զգա եւ եւ մի արժեվորեք դիմացի երեխայի հա։ ցանկությունները, քանի որ նրանց համար տհաճ է, երբ մեկի համար օրինակ են ցուցաբերում եւ ասում են այն երեխան ավելի լավն է եւ դրանով իսկ մենք իջացնում են երեխայի ինքնագնահատականը։ Շատ շնորհակալություն։ հա, Հաջողություն։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ հոգեբան Արմինե Սևումյանը։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք Մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք երկ Անգելինա Գասպարյանի կատարմամբ Սերն ամենուր է։ Անգել։ Իսկ դու ինչ գիտես սիրո մասին։ Սերը։ Սեր ամենուր է։ Ամենուր է։ Լրատվության մոլորակն է եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Բժիշկները նշում են, թե ամրանը որ ժամին պետք է արտնացնել դպրոցականներին։ Հանրահարային արձակուրդների ժամանակ երեխաները ցանկանում են գնել որքան հնարավոր է ուշ եւ արտանալ կեսօրին մոտ։ Որոշ սնողներ դա թույլ են տալիս եւ ուշադրություն չեն դարձնում ամառային ամիսներին օրվա ռեժիմի պահպանման կարեւորությանը։ Սակայն հոկեբաները պնդում են, որ ամռանը չարժե խիստ տեղափոխել գնելու եւ արտանալու ժամանակը։ Դա վատ է անդրադառնում դպրոցականների առողջության եւ ինքնազգացողության վրա։ Երեխաները նոր ռեժիմի սովորելիս իրենց թույլ եւ հոգնած են զգում, բացի այդ սեպտեմբերին նրանք կրկին պետք է վարժվեն նախկին գրաֆիկին։ Բացի այդ փոփոխվող գրաֆիկը վատթարացնում է քնի որակը, իսկ լիարժեք քունը կարևոր է երեխայի զարգացման համար։ Իսկ ինչպես երեխային ստիպել քնել ժամանակին։ Դրա համար հարկավոր է երեկոյան ստեղծել հանգիստ իրավիճակ, քնից առաջ հեռուստացույց դիտելը եւ համակարգչային խաղեր խաղալը երեխային գրգռված է դարձնում։ Ավելի լավ է քնից առաջ գիրք կարդալ։ Տան մեծ գրադարան ունեցող երեխաները հետագայում ավելի շատ են վաստակում։ Երեխաները, որոնց ընտանիքում կա մեծ տնային գրադարան, հետագայում ավելի շատ են վաստակում։ Այսպիսի եզրակացության են եկել գիտնականները վերջերս կատարված հետազոտությունից հետո։ Հետազոտության ընթացքում Իտալիայի Պաուդեի համասարանի տնտեսագետները հարցում են անցկացրել 6000 մարդու շրջաներում, եվրոպական 9 երկրներից, որոնք ծնվել են 20-րդ դարի կեսին։ Հարցվածներին բաժանել են մի քանի խմբի, նրանց, որոնց տանը եղել է 10 գրքից պակաս, որոնց տրամադրության տակ եղել են մեծ թվով գրքերի դարակ, գրապահարան առնվազն 100 գրքով, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ունեցել են երկու կամ ավելի շատ գրադարակ։ Գիտնականները եզրակացրել են, որ այն մարդկանց վաստակած, որոնք երեխա ժամանակիչ գրքեր են ունեցել, 5%-ով աճում է դպրոցից հետո ստացած կրթության յուրաքանչյուր լրացուցիչ տարվա շնորհիվ, միջդեռ նրանց եկամուտը, ովքեր շատ ավելի գրքեր են ունեցել, աճում է 21%-ով։ Ըստ գիտնականների գրքերը մեծ ազդեցություն են ունենում երեխայի վրա, բարելավելով կատարվող նրանց առաջադիմությունը դպրոցում։ Բացի դրանից, տնային գրադարանը նշանակում է նպաստավոր սոցիալ-տնտեսական պայմաններ։ ու շնդրիկները երեխաների համար ճարպականման պատճառ չեն հանդիսանում։ Պարզվել է, որ ճարպականման զարգացման ռիսկը միանման է այն երեխաների համար, որոնք ընտրել են մինչև երեկոյան 8-ը եւ նրանց համար, ովքեր ընտրել են ավելի ուշ ժամանակահատվածում։ Դիետոլոգները 4-ից 18 տարեկան ավելի քան 1.5000 երեխայի են հետազոտել։ Նրանք ուսումնասիրել են այդ երեխաների քաշը եւ սննդային սովորությունները եւ եկել են այն եզրակացության, որ նրանք, ովքեր սիրել են ուշ երեկոյան ուտել, գիրացել են ոչ ավելի հաճախ, քան իրենց այն տարեկան արեկիցները, որոնք ընտրել են մի քանի ժամ առաջ։ Պարզվել է, որ ճարպակալում ստանալու ռիսկը նույնն է եւ մեկը եւ մյուս երեխաների մոտ։ Այսպիսով գիտնականներն այն եզրակացության են հանգել, որ ընթրիքի ժամանակը կապված չէ ավելորդ քաշ կուտակելու հետ։ Գիտնականները խոստովանում են, որ նման արդյունքները կարող են կապված լինել նաև այն բաների հետ, որ երեկոյան 8-ից հետո ընտրած երեխաների թիվն այնքան մեծ չէ, որ เป զի հայտարարվի, թե դրանք վերջնական արդյունքներն են։ Հետազոտողների կարծիքով սննդի ընդունման ժամանակի կարևորությունն առայժմ բավականաչափ ուսումնասիրված չէ։ 12-ամյա ամերիկացին երկու համասարան է ընդունվել։ ԱՄՆ-ի 12-ամյա քաղաքացի Թանիշկ Աբ รา համը կալիֆոռնիական երկու համասարան է ընդունվել։ Սակրամենտոյի պատանի բնակիչը դպրոցն ավարտել է 10 տարեկանում, իսկ անցյալ տարի տեղական քոլեջում կրծեր մասնագետի 3 աստիճան է ստացել։ Կալիֆոռնիական Դեվիսի եւ Սանտա Քրուսի համասարանները նրան ուսանելու են հրավիրել։ Առայժմ պատանին չի որոշել, թե որտեղ է սովորելու։ Ծնողներն ասում են, նա արագորեն կլանում էր ցանկացած նոր տեղեկություն եւ 4 տարեկանում արդեն բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդկանց կազմակերպ հանրապետության Մենսի անդամ էր։ խնդիրներ այժմ լսենք Նանոլի մնաս բարով մանկապարտեզ երգը Նեղ տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Կ տառը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար, երբ կոչվում են տար, ամեն տար գնա բոլորի տուն եւ դարձիր մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բասում այգու բերն է հայկական խոհայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս այգու բերնը հայկական պետք է իմանաս Այն բուբենը հայկական պետք է իմանաս Նիկատու, նիկապիկ, կարեցին մի զույտոշիկ Ներս մտան կլոր կրկես Կարմիկին կրկեսում, կացինով պայտեր կիսում, կարճասած կտարնեմ ես, կաղամով կարտան Սայի մեջ կարտոֆիլ է պոպիկատ Եվ կարակ կապիչով նկար գծած Կայցերով լիկրակ Եվ կանաչ ազարտան տարեմ Ես կդարնեմ կարջ ասաց Կարջ ասաց կտարը ես եմ Ես! Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ զբոսանք նորածնի հետ։ Թարմոթը շատ կարևոր է նորածնի առողջության համար։ Զբոսանքների շնորհիվ փոքրիկն ավելի արագ է յուրացնում սնունդը եւ ավելի լավ է քնում։ Նրա օրգանիզմն ամրանում է, իսկ մաշկի տակ վիտամին D է սինթեզում, բայց որ տարիքից կարելի է նորածնին դուրս հանել։ Ըստ մանկաբույժների փոքրիկներին կարելի է դուրս տանել անմիջապես սննդատնից դուրս գրվելուց հետո։ Զբոսանքները իհարկե պետք է աստիճանաբար սկսել։ Սկզբում պետք է երեխայի հետ 10 րոպեով դուրս գալ, հետո 15։ Ժամանակ օրվանյակի ընթացքում զբոսանքների տևողությունը պետք է հասցնել մինչև 2 ժամի օրական 2 անգամ։ Ավելի լավ է խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից ու ստվերում զբոսնել։ Զբոսանքներ պետք է անել նույնիսկ ձմռանը, բայց երեխան պետք է հակնված լինի եղանակին համապատասխան։ Նա պետք է ոչ մրսի, ոչ շոկի, չպետք է քրտնի, նրա ձեռքերը ոտքերն ու քիթը չպետք է սառեն։ Իսկ ինչպես իմանալ երեխան մրսում է, մանկաբույժները խորհուրդ են տալիս ծոծրակով կողմնորոշվել, եթե ծոծրակը տաք է, երեխան բան չի մրսում։ Երեխայի ականջները եւս պետք է տաք լինեն։ Հիշեցնենք, որ ըստ ավանդույթի որոշ երկրներում, որոնց թվում են նաեւ Հայաստանը, երեխային կարելի է դուրս անել միայն ծնվելուց 40 օր հետո։ Դա ավանդույթ է եւ դժվար թե հաջողվի պայքարել դրա դեմ, բայց այդպիսի մոտեցումը ամեն դեպքում ճիշտ չի համարվում։ Բանն այն է, որ լիարժեք զարգացման համար երեխային վիտամին D է անհրաժեշտ, որը ինչպես մանկաբույժները նշում են, շատ կարևոր է վարակների եւ տարբեր հիվանդությունների, ներառյալ քաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Մեր օրերում բժիշկները մինչև 2 տարեկան երեխաներին խորհուրդ են տալիս ընդունել այդ վիտամինը, խուսափելու առողջական մի շարք խնդիրներից։ Սակայն եթե նույնիսկ երեխան սինթետիկ վիտամիններ է ընդունում, դա չի նշանակում, որ կարելի է անտեսել մաքուր օթին զբոսանքները, որոնց շնորհիվ, ինչպես արդեն նշվեց, մաշկի տակ բնական D վիտամին է սինթեզվում։ Զբոսանքները պարտադիր են փոքրիկի համար, նույնիսկ եթե նա արևոտ տանն է ապրում։ Արևի ճառագայթները, որոնց ազդեցությամբ մաշկի տակ վիտամին D է սինթեզում, պատուհանի ապակու միջով չեն անցնում։ Ոստի եթե նույնիսկ երեխայի սենյակը շատ լուսավոր է, այդ ճառագայթները չեն հասնի երեխային։ ինչպես պատժել փոքրիկին առանց նվաստացնելու։ Հոգեբաններից շատերը դեռ վիճաբանում են այս թեմայի շուրջ, քանի որ նրանց մի մասը պնդում է, որ փոքրիկին միայն պետք է գովաբանել եւ ոչ մի դեպքում չկոպտել, միջդեռ մի մասը կարծում է, որ պատիժը նույնպես մտնում է հարմոնիկ դաստիարակության մեջ։ Սակայն պատժելուց հարկավոր է ճիշտ ժամանակին կանգ առնել, քանի որ անիմաստ մեղադրանքները տանում են հոգեվիճակի անհավասարակշռության։ Ի վերջո, ինչպես պատժել փոքրիկին առանց նվաստացնելու։ Բոլոր հոգեբաններն ու մանկավար ղեկավարները համակարծիք են, որ փոքրիկի հետ քարկավոր է զրուցել։ Չի կարելի պատժել փոքրիկին առանց բացատրելու պատճառը եւ ցույց տալու իր արածի հետևանքը։ Եթե դուք այսպես վարվեք, ապա փոքրիկը շուտով կկորցնի ձեր հանդեպ ունեցած վստահությունը, այնպես որ եթե անգամ փոքրիկը ինչ-որ սխալ բան է արել, հարկավոր չէ նրա վրա գոռալ։ Փորձեք զսպել ձեր էմոցիաները, բացատրեք ձեր հրաշքին, թե նրա վարքագծի մեջ հենց ինչը չեք հավանում եւ թե ինչպես էր հարկավոր վարվել։ Այնուհետեւ մատնանշ նշեք փոքրիկին ճիշտ ուղին։ Ինքներդ օրինակ ծառայեք։ Ձեր խոսակցության նպատակը պետք է լինի փոքրիկին եւ նրա արարքների դրթապաճարները հասկանալը։ Դաթար, եթե ձեր փոքրիկը սկսում է ձեր չլսել, ապա երբեմն արդյունավետ է կատարել մինի դաթար։ Այս պարագայում փոքրիկին պետք է տեղափոխել առանձնացված սենյակ, որտեղ բացարձակ լռություն կլինի, եւ թողել նրան այնտեղ մի որոշ ժամանակ, որ เป զի նա լուր մտածի իր արարքի մասին։ Այս դեպքում ծնողները նույնպես ժամանակ են շահում։ Իրենց կամակորություններով հաճախ փոքրիկները ցանկանում են իրենց ենթարկել ծնողներին։ Փոքրիկին այդպիսի պահվածքից հետո վարժեցնելու համար սենյակը լքելը ամենախելացի որոշ քննարկշում կլինի։ Սահմանափակումներ հարկավոր է լուրջ մտածել այն մասին, թե ինչպիսի սահմանափակումներ եք պատրաստվում փոքրիկին նկատմամբ կիրառել։ Որոշ վարքագծեր արժանի են խիստ պատժման։ Նման параգայում լավազդում են սիրելի զվարճանքների, քաղցրավենիքի, այգի կամ կինոսրա այցելության վրա արգելքների կիրառումը։ Պետք է սպառնալ, որ եթե նա շարունակի իրեն այդպես պահել, ապա չի ստանա ծննդյան կապակցությամբ նվեր։ Այստեղ կարևոր է, որ նա հասկանա յուրաքանչյուր վատ պահվածքի դեպքում նրանից վերցնում են իրեն հարազատ մի բան։ Մյուս կողմից, եթե դուք լինեք չափից դուրս խիստ, ապա դա փոքրիկի մոտ դեպրեսիայի պատճառ կարող է դառնալ։ Այսպես թե այնպես փորձեք չանցնել սահմանը սահմանները։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ մանկության մոլորակն է եթերում։ Եկեք լսենք Գիանա Հովանիսյանին՝ «Մամ»։ սկսվում է օրս Ժպիտով լծվում անդորս Մարիկ իմ զատուցիչ ես Ամեն առավոտ յանը արտանցիտ Դեմ կեզ միշտ պատացնում եմ Բայց անպիճապ կեզ սիրում եմ Երկերիս մեջ գովերգում Մանկության մոլորակն է եթերում։ Փոքրիկի վարկու կանոնը փողոցում, ինչպես ապահովագրել մանկիկին հնարավոր վտանգներից։ Փոքրիկ երեխաներն իրենց իսկ անվտանգության համար միայնակ չպետք է մնան ճանապարհին, ակտիվ անգամ пассив երթևեկություն ունեցող փողոցներում։ Փոքրիկի անվտանգության համար կարևոր է, որ մեծահասակը ոչ միայն ուղեկցի նրան, այլ նաև զգոն լինի, որ เป զի խաղով, թռչնակով կամ մեքենայով տարված փոքրիկը հանկարծ չվազի դեպի ճանապարհը կամ մեքենան։ Սակայն անգամ զգոն մեծահասակի ուղեկցության դեպքում փոքրիկը լիարժեք անվտանգության մեջ չէ, եթե տեղյակ չէ փողոցում իրեն պահելու կանոններից։ Այսպիսով դեռ փոքր հասակից, երբ փոքրիկը դեռ հստակ չի խոսում, բայց հասկանում է ասվածը, սկսեք սովորեցնել փողոցում ճիշտ վարքու կանոնը։ Եթե միասին քայլում եք կամ զբոսնում, ժամանակ մի կորցրեք ու ամեն իրավիճակում դրան համապատասխան վարքու կանոնը բացատրեք փոքրիկին։ Նախ եւ առաջ ցույց տվեք ու բացատրեք, որ ճանապարհը նախատեսված է մեքենաների համար, իսկ մայթերը մարդկանց։ Բացատրեք փոքրիկին, որ ճանապարհը կարելի է հատել միայն դեղին գույնով գծանշված հատվածներով, հետիոտնի համար նախատեսված անցումներով։ Սովորեցրեք մանկիկին, որ անգամ հետիոտնային անցմով ամեն պահի չէ, որ կարելի է ճանապարհ հատել։ Ցույց տվեք լուսացույցը եւ բացատրեք, որ միայն քայլող կանաչ մարդուկին տեսնելուց հետո կարելի է ճանապարհն անցնել։ Իսկ երբ կարմիր մարդուկն է երևում լուսացույցի վրա, պետք է սпасել մայթեզրին։ Ասեք նրան, որ ճանապարհն անցնելիս չի կարելի վազել, թրջկոտել, այլ պետք է անպայման մեծահասակի ձեռքը բռնել, նախ նայել ցախ, ապա աջ, որ เป զի վստահ լինեք, որ մեքենաներ չկան եւ արագ ճանապարհն անցնել։ Ցույց տվեք ճանապարհային ոստիկանության մեքենան եւ հերթապահ ոստիկաներին ու բացատրեք, որ փողոցում օգնության կարիք ունենալու դեպքում հարկավոր է դիմել ոստիկաներին։ Բացատրեք, որ փողոցում անծանոթներից որևէ բան հատկապես սնունդ վերցնել չի կարելի։ Անծանոթի հետ առանց մայրիկի թույլտվության որևէ տեղ գնալ նույնպես չի կարելի։ Սովորեցրեք փոքրիկին իր տանը հասցեն եւ ծնողների ամբողջական անուն ազգանունը։ Եթե հանկարծ փոքրիկը միայնակ փողոցում հայտնվի կամ կորի, այդ նման գիտելիքներով հարազատներին գտնելն ավելի հեշտ կլինի։ Փորձնական իրավիճակներ ստեղծեք, օրինակ փոքրիկին պատահական մի վայրում հարցրեք, եթե հանկարծ մենակ մնաց այստեղ, ինչպես կվարվես։ Թող փոքրիկը պատասխանի, ապա նաև դուք ներկայացրեք, թե որն է ճիշտ վարվելաձևը նման իրավիճակում։ Ամենակարևորը փոքրիկի համար օրինակ ծառայեք։ Վերոնշյալ թվարկածներից եւ ոչ մեկը փոքրիկը չի ընկալի եւ չի կիրառի, եթե դուք հակառակն անեք։ Մեծերիկներ եւ փոքրիկներ մինչ բարի գիշեր մաղթերը ես ձեզ համար կկարդամ Ճուտիկ բուտիկը անգլիական հեքիաթը։ մի գեղեցիկ օր Ջուտիկ Պուտիկը գնաց անտարս զբոսնելու։ Ջուտիկ Պուտիկն այնքան էլ խելացի չէր, նա նախ մի բան անում էր, հետո միայն մտածում։ Ոստի երբ Փանտարոն մի կաղին ընկավ նրա գլխին, նրան թվաց թե երկինքը փուլ է գալիս։ Նա անմիջապես ճամփա անկավ այդ մասին հայտնելու թակավորին։ Ճանապարհին նա հանդիպեց Հավիկ Լավիկին եւ Ակլորիկ Կատարիկին։ ես գնում եմ հայտնելու թակավորին, որ երկինքը փուլ է գալիս, իրենից գող ծվծված ճուտիկ պուտիկը։ Մենք էլ են գալիս քեզ հետ, ասացին Հավիկ Լավիկն ու Ակլորիկ Կատարիկը։ Այսպես ճուտիկ պուտիկը, Հավիկ Լավիկը եւ Ակլորիկ Կատարիկը գնացին թակավորին փնտրելու։ Ճանապարհին նրանք հանդիպեցին երեխաներ Բադիկ Կարմրատոտիկին եւ Բադիկ Ոսկեփետուրիկին։ Մենք գնում ենք հայտնելու թակավորին, որ երկինքը փուլ է գալիս, իրենից գող ծվծված ճուտիկ պուտիկը։ Մենք էլ են գալիս ձեզ հետ, ասացին Բադիկ Կարմրատոտ Ջուդիկն ու Բադիկ ոսկեփետուրիկը։ Այսպես Ջուդիկ Պուդիկը, Հավիկ Լավիկը, Ակլորիկ Կատարիկը, Բադիկ Կարմրատոտիկն ու Բադիկ ոսկեփետուրիկը միասին գնացին թակավորին փնտրելու։ Ճանապարհին նրանք հանդիպեցին Սագիկ Մագիկին եւ Հնդկահավիկ Փոքունիկին։ Մենք գնում ենք հայտնելու թակավորին, որ երկինքը փուլ է գալիս, իրենից գով ծծված Ջուդիկ Պուդիկը։ Մենք էլ ենք գալիս ձեզ հետ, ասացին Սագիկ Մագիկն ու Հնդկահավիկ Փոքունիկը։ Այսպես Ջուդիկ Պուդիկը, Հավիկ Լավիկը, Ակլորիկ բադիկ կատարիկը, բադիկ կարմրատոտիկը, բադիկ ոսկեփետուրիկը, սագիկ մագիկն ու հնդկահավիկ փկունիկը միասին գնացին թակավորին փնտրելու։ Ճանապարհին երեխաներ նրանք հանդիպեցին աղվեսիկ փապկամազիկին։ Մենք գնում ենք հայտնելու թակավորին, որ երկինքը փուլ է գալիս, իրենից գո ծծված ճուտիկ պուտիկը։ Ինչ լավ է, որ հանդիպեցի ձեզ, ասաց աղվեսիկ փապկամազիկը խորամանկ ճպտալով։ Ես գիտեմ ճանապարհը, եկեք իմ հետևից։ Այսպես Ջուդիկ Պուտիկը, Հավիկ Լավիկը, Ակլորիկ Կատարիկը, Բադիկ Կարմրատոտիկը, Բադիկ Ոսկեփետուրիկը, Սագիկ Մագիկն ու Հնդկահավիկ Փկունիկը միասին գնացին աղվեսիկ Փապկամազիկի հետևից, որը նրանց տարավ ուղիղ իր որջը եւ հատ-հատ երեխաներ բոլորին կերավ։ Իսկ թակավորն այդպես էլ չիմացավ, որ երկինքը փուլ է գալիս եւ այն անշուշտ փուլ չեկավ։ մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեգիկ Բաբայան։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։